E aí, como é que tá? Tá tranquila hoje? Cola em casa, mano. Umas duas da manhã. Vou estar tá sozinho, já vou ter chego dos bailes. Vai colar, já vou deixar até a porta aberta pra você, então. Só uma coisa passa na minha cabeça. Que dia você vai brotar na base? Pra aquela Humilde é sem maldade, mas vem preparada pra quando a chapa esquenta. Só uma coisa passa na minha cabeça: Que dia cê vai brotar na base daquela sessão violenta? Te convido e peço que compareça. Que o meu convite é sem maldade, mas vem preparada pra quando a chapa esquenta. Tava tramado, só eu que não sabia. Geral tava ciente da maldade da novinha que tá exposta. de uma moeda. Dois lados de uma moeda. Com essa roupa cê tá muito linda. E eu tô aqui te imaginando sem ela. Sem melação que eu não gosto de grude. Faz de um jeito que vários se ilude. ficar com energético, magnético. Mistura minha mente louca com seu corpo atlético. Não me diga não, que eu não te digo talvez. Só certeza pra nós, pra nós. Uma barra do roca é do bom. E uma champanhe francês. Faça um brinde pra nós, pra nós. Antes do sol raiar. Depois que clarear, depois que sozinho eu mesmo me enlouqueça. Só uma coisa passa na minha cabeça: Que dia cê vai brotar na base? Te convido e peço que compareça. Que o meu convite é sem maldade, mas é preparada pra quando a chapa esquenta. Você vai brotar na base Daquela sessão violenta Te convido e peço que compareça Que o meu convite é sem maldade Mas preparada pra quando a chapa esquenta Só uma coisa passa na minha cabeça. Que dia cê vai brotar na base? Naquela sessão violenta. Te convido e peço que compareça. Que o meu convite é sem maldade, mas nem preparada pra quando a chapa esquenta. Tava tramado, só eu que não sabia. Geral tava ciente da maldade da novinha que tá esponjando seu jeito sensual. você tá muito linda. E eu tô aqui te imaginando sem ela.